radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes i molt benvinguts a l'edició 409 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. Arranca el pim-pam-pum, quan estem en directe a la locomotiva de l'Hospitalet, seu de les jornades anticarcelàries 27F. Què passa, locomotiva, com esteu? Bé, molt bé, molt bé, molt bé. Estem amb moltes ganes, la gent del Pim Pam Pum, de començar aquesta edició especial per les jornades anticarceràries. El primer que farem, com sempre, serà presentar la gent que ens acompanya a la taula del programa. El primer a presentar aquest que sempre ens acompanya, aquest que fa funcionar les tecles de Mil Meravelles, el nostre estimadíssim Terreviento Reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Què passa? M'he deixat el meu propi micro tancat. Comencem de puta mare. T'has mutejat, eh? <laughs> Què passa, guapo, com estàs? Molt bé, després d'una setmana de pausa que vaig fer, i doncs amb moltes ganes, amb moltes ganes, i a més aquí en aquest centre social Fa molta batxoca? I tant. Molt bé, molt bé. I tant, molt ben organitzat tot i molt, i molt a gust que estem des de que hem arribat. A la seva banda, un altre que és un tiro fijo, un altre que fa reventar els ciments de la locomotiva i d'allà on estiguem, directe des de Sant Jaume a Oliveres, però en denominació d'origen de Barberà del Vallès, és el nostre estimat Mano Laken. Què passa, guapo? Bona tarda, família. Doncs molt content d'estar avui aquí, de que feia temps que, que la ràdio no, no sortia a passejar una mica, de tant en tant ens agrada fer-ho i la veritat que avui és un goig estar aquí a la, a la locomotiva en aquest aquestes jornades anticarcelàries. No serà la primera vegada que sortim aquesta primavera, avui és el primer dia i molt contentes. I tant, i continuarem. I a la seva banda un altre que no ens agrada que falli mai, un altre que és una enciclopèdia en potes de la música combativa, alternativa i reivindicativa, directa des de Barberà, però amb denominació d'origen castellà del Vallès, el nostre estimadíssim Pou. Què passa, Pou? Què tal? eh, pues molt bé, aquí amb, amb eh, Enzo Salsa, totes les coses aquestes d'aquesta bona gent que ens ha acollit aquí, amb tota la bona colla que, que estem, que ens estan escoltant, que, que en directe ens fan patxoca i que no podem demanar més, estem contentíssimes i, i, bueno, i el que us parla sempre des del timó de, de la nau a la deriva <laughs> que és... <laughs> No, el que porta les tecles no, el que porta les bandes no. Ah, l'Isma, l'Isma, aquest gran company que realment està portant sempre el timó de les naus, Isma, què passa, què Penya? Com molt passa? bé, molt bé. Doncs la veritat és que amb una il·lusió tremenda, feia molts dies que teníem en, en, a l'agenda eh, escrit en vermell aquesta, aquesta edició d'avui, aquest programa, i, i amb moltes ganes de que surti bé. La gent del Pim Pam Pum, som un programa de música combativa que fa més de 13 anys que funciona en, en l'antena, en, en Ràdio Lliure, a la ràdio, a Trama, a la Ràdio Lliure de Sabadell, Eh, fem, fem música combativa amb, amb temàtica política i social i a més a més combinem diversos, eh, diversos eh, escrits i diversos eh, continguts també amb, amb temàtiques polítiques i socials. Barregem estils diversos, ja veureu que començarem tranquils però acabarà com el Rosari de l'Aurora i sempre cada programa acostuma a ser una festa i avui no volem que sigui diferent. Si us sembla bé, anem al que ens agrada tant, que és la música combativa. Em sembla que el primer eh, a disparar sóc jo. Mireu, us porto la Vinga. Núria. La Núria, oh. més coneguda com a Nuturk, cantautora que em va, em va recomanar el nostre estimadíssim Pizu, que després parlarem amb ell. A part, no ho hem dit, però avui farem un parell d'entrevistes, una a la gent de l'organització d'aquestes jornades 27F i una altra a Pizu. Molt bé. I, I a més a més ho anirem, ho anirem amanint tot amb, amb bona música. Doncs que és una cantautora i rapera sevillana, exmembre de bandes com Bulbasur, Sobaco Pasiego, Amarillo, eh, Inminente i, i Rabanus, i fa, fa música política amb lletres personals i reivindicatives i té un art per donar i per vendre des de la la seva maqueta Maqueando a Parxot, Parxotone i a Trompicone, sortida el 22 de febrer, fa molt poquet, mm, si no l'heu escoltada ja trigueu perquè és tota una joia, us deixem amb aquest sorpresa. un tempano de, de rabia, de rabia, y se me enreda por la entraña, entraña, al ver que yo también soy una extraña, una de mi propio ideal. Que engaña, que engaña, yo también soy presa de era, era Nuturk amb aquest sorpresa espectacular per començar aquesta edició 409 del Pim Pam Pum. Seguim amb més música combativa. Quin goig, quin goig està la locomotiva amb, amb, aquesta, amb aquesta colla de gent que ens ha vingut a escoltar i, i que tan ben s'ho està fent passar, la veritat. Eh, ara és el torn de Mestre Tecles que, ser, que tirarà la seva primera bala. Amb què ens en sorprendràs, guapo? Mireu, bueno, avui no sé si ho han comentat, però la majoria de les cançons aniran amb una mica de temàtica anticarcelària o alguna cosa així, no? I tant. I la meva primera cançó són els Passo a Passo, uh uns cantautors, un, un duo, no? em sembla que són, un duo de, de per allà Madrid o Mòstoles o no sé, ara no sé exactament d'on són, però per allà terres madrilenyes, i del seu disc ST, Self-Titled, no? <laughs> sense títol, <laughs> sin... sin algo, eh, doncs la cançó Cárceles, que esta era fàcil. Som-hi! No ves que no son sitios, no ves que no ves ¿No ves que solo los pobres son los que no tienen nada que hacer? ¿Quién es de verdad el culpable de esta absurda, horrible situación? ¿Quién es de verdad el cobarde que mete a los presos en prisión? ¡Vámonos! Y no, no te das cuenta, no te has enterado que la movida está del está montada todo al revés. Hay que elegancia, no lo crees, que la gente pueda ser como el de libre y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. ¿No ves que esta no es manera? la tortura, la condena. No ves que solo la educación va a hacer de este un mundo mejor que existan las prisiones, la venganza, los rencores. Que afrontemos esta situación con la lucha y con el corazón. ¡Vámonos! Y no, y no te das cuenta, no te has enterado que la movida está el Estado se puede hacer como intentan libre y sin saber del mal y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño y que la vida puede ser un sueño. Fantàstic, fantàstic aquest duet. Bona música combativa anticarcelària aquí a, a la locomotiva. I molt tant, bé, i molt tant. bé, molt bé. La veritat Tiro fijo és que... els passo a passo. I tant. Molt bé, després d'aquesta cançonassa del Mestre Tecles arriba una altra de la mà del Manolo, què portes? Doncs mireu, eh, abans de presentar la cançó m'agradaria enviar-li una forta salutació a l'Eric i a la Noe, que són dos companyes de, també del programa que avui no, no han pogut venir. I, I també dir-vos que, que el Pim Pam Pum el podeu escoltar cada dijous en directe a, a radiotrama.cat i si no al, als podcasts també els podeu trobar a la, a la graella que tenim penjada a la, a la ràdio i en, el, i en el directe, o sigui en el, en el continu diguem, i que en el Pim Pam Pum normalment fem seccions i fem llibres combatius, fem agenda, fem una secció antiespacista, fem una secció de, de punquidona i així, però avui portem, portem pura música i una I entrevista, és per anar una mica per feina. I també estem anant en directe. Que, I també anem en directe, que no hi sigui sí. que ho sàpiga que, que ens pots estar escoltant ara mateix. I tant. Doncs mireu, jo per començar us porto una cumbia combativa de la mà d'Anarcopibes, aquesta banda d'Hospitalet i, i, i Barna, de l'àlbum El ritmo de las ideas del 2017, us porto Estoy de nuevo. Enchúfala Estoy de nuevo en la calle, me dieron la libertad. Siete años y ocho meses, estuve presa por luchar por haber perdido fuego a un carro policial que estaba reprimiendo una huelga general. Y estoy, estoy de nuevo como quiero estar. window. pibes. Com ens agrada la cúmbia combativa. Sí, I tant. Sí. Després d'aquests Lololos Manolos, sí. que es diu aviat, eh, també. Es diu aviat, sí. Què? Vas tu, no? Què, què ah, portes? Sí, jo què sé, Obr pensava que em donaries entrada. O Obriràs foc o...? Obriré foc, però a lo grande. O sigui, el primer que farem és, uh, ja que tenim per aquí el piso, que no sé per on està, però m'és igual, uh, posarem una gran banda originària de Xiclana, també, que no és el piso, que és Rebeca Puesta. Uh! Vamos. I és la seva gran cançó de Talego, que li fa honor i bon honor a, a tota la gent que està presa intentant combatre contra el puto sistema intentant donar un cop de mà a aquesta gent que està um, entre presons, que això no pot ser, i des d'aquí uh, aquesta cançó de Talego. Som-hi! Rebeca feia falta avui, un dia com avui, crec que era imprescindible. Indispensable. Molt bé, molt ben tirada la cançonassa del mestre Pou, que s'està aquí ficant tota l'estona amb el Valiente. Ara és torn que passin pel Pim Pam Pum, Cojón Prieto i los Guajolotes, banda, banda irunyarra formada el 1990, feien Mex, estil musical que barreja les lletres compromeses amb la música festiva mexicana. Us portem una, una ranxera el seu líder, Marco Antonio Sanz, conegut com Escroto i Gavilán, havia format part de, de grups com Tijuana in Blue i, i un altre dels seus membres va ser Antonio de la Cuesta, Toñín, que més tard iniciaria una carrera en solitari eh, sota el nom de Tonino Carotone. Els Guajalotes es van dissoldre el setembre del 1995 Eh, us portem un tema des del Salut Cabrones, també d'aquest any, des del recopilatori Echen Leguindas del 97. Eh, és una cançó que va, va estar en dos, en dos eh, treballs diferents. És una cançó que dedico a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que ara, sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un fort petonet. O patinet o patinet, depèn de com, la, de com ho veieu. És una cançó que espereu, espero que gaudiu molt i que es diu Carcelero. cárcel de exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres Rastrero. No eres persona, ni, ni eres nada. No és persona decente, és, és evident. Mort des d'aquí a tots els carcellers i carcelleres. Música combativa, més música combativa, més edició 409, ara és el mestre Tecles que tira la seva segona bala. Amb què, amb què, amb què ens tornaràs a sorprendre si, si, si és que és possible ja això? Home, jo no sorpresa perquè porto una de les meves bandes fetitxes, són els Folia Trois. Oh. Uh. Eh, també des de Madrid, igual que, que abans eh, des del seu disc del 2005, ja fa dies d'això, eh, que es deia així, Madrid 2005, una cançó que es titula Cloacas fabricades por el miedo. Som-hi. Fum-li! Personas, cubriéndose en cloacas, fabricadas, por, el miedo. Legislador, ¿quién te dio la potestad para decir lo que está bien, lo que está mal, lo que se considerará como normal? ¿En qué momento una persona empieza a ser antisocial? ¿Eh? ¿No será que esta sociedad es antipersonal? Encerráis a las personas tras las rejas de un penal y sus crímenes reflejan un error estructural. Lo que mal empieza está condenado a acabar igual. Radical, mi planteamiento simplemente real. Que los ricos nunca van a la trena, que con la cartera llena es más difícil que te caiga condena, que los juicios no son más que una escena, un teatrillo lo que cuentas, cuánto pesa la bolsa de tus bolsillos. Ciudadano demócrata media afirma sentirse inseguro porque piensa que pueden robarle en cualquier callejón oscuro y está seguro de que la solución es meterle un buen puro a cualquiera que rompa la ley. Ahora que sufre se me dan apuros. Dime sulfuro, pues no entiendo, que no entiendan que así la injusticia crece, que la, raíz de los problemas, sigue, no desaparece. Y mientras gente se entristece, el desequilibrio social, causante original del delito, permanece. Y el fiscal se enorgullece, con el sufrimiento ajeno se enriquece, con la vida que perece y la rabia sí florece y le perseguirá para darle lo que se merece. Dijo nada bueno, más vale que rece y echemos un vistazo a la historia, veremos que la cárcel tiene larga trayectoria y que nunca jamás ha conseguido poner fin a los crímenes que siempre ha perseguido. Los delitos son indicadores de qué? De los fallos del sistema, de sus mil y un errores, de tal modo que si hay robos porque hay propiedad privada y si hay asesinato es por la histeria desatada, provocada por esta sociedad mecanizada, donde los sentimientos ya no cuentan casi nada. Ah, donde los sentimientos ya no cuentan casi no. Que la cárcel no resuelve el problema solo pone tiritas con clavos hacia adentro. Y si tiritas y notas que tu corazón palpita cuando encierran a alguien es que aún no te has convertido en un humano frío, cual está lactita. La cárcel hay que tirarla aunque sea con dinamita y, acabar, con, el poder, como la kriptonita. Si tengo que morir por algo será aquí luchando contra vosotros. Si tengo que morir, sois el enemigo. Wow. Folia Troa, un altre tiro fijo, com deia el mestre, el mestre Tecles, eh, banda fetitxe d'aquí del Pim Pam Pum. I... Sí. Són varios cantants i el que cantava ara era el, el PIP, el producte Interior Bruto, també. Uau molt bé, doncs continuant amb el programa, anem a, una a l'entrevista a una persona de l'organització de les jornades 27F. Primer de tot, moltes gràcies per ser avui aquí i atendre els micròfons de Trama. Volem conèixer com s'ha anat coent a foc lent aquestes jornades anticarcelàries. Anem amb l'entrevista. Eh, eh, mira, et volíem preguntar una mica com i, i o sigui, quan i com es van començar a gestar pues, totes aquestes jornades en les que estem avui. Hola, buenas. Hola, buenas. Què tal, guapo? Què tal? y por, por dar visibilidad al motivo de las jornadas. Y nada, pues respondiendo a la pregunta, todo empezó el 24 de octubre del año pasado en el de la fábrica de esplugues de, de Llobregat, donde se había organizado un evento para recaudar dinero para las presas del 27F. Una vez terminaron los conciertos y ya estaba todo más calmado, diversas personas estábamos charlando sobre cómo habían ido el evento en otras cosas cuando algunos de nosotros dijo, molaría hacer un evento para, para el grande, bueno, para, sacar dinero, ¿no? Que dure varios días y que no sea solo fiesta, sino que también sirva para, para un espacio para divulgar la idea libertaria. Entonces recuerdo muy claramente cómo el Pizu respondió a esto con una convicción férrea. ¿Qué carajo, Quillo? ¿Molaría? No, hagámoslo. Entonces nos miramos entre todas y, como que no queda la cosa al final, pues hicimos una asamblea a las 2 de la mañana para, sentar las bases del proyecto. Impresionante. wow, impressionant. o una puta pasada realmente de, de que tiréssiu tan endavant les coses i, i aleshores eh, para concretar Cucrata, una miqueta amb, <laughs> amb quins col·lectius i persones bueno, s'ha comptat per tirar un endavant ...y i per donar una mica visibilitat a, als colectivos que están a darrera? Bueno, pues hemos contado con la solidaridad de muchas personas y otros tantos colectivos en mayor o menor medida, desde cantautores a grupos de música como se ven los carteles de las jornadas hasta colectivos antirrepresivos como la Corda de Tarragona, pasando por individualidades de la Federación Anarquista de Cataluña, algunas chachas de alimentos que nos han echado una mano para las comidas, la CNT de Barcelona, la librería El Local, hasta la Asamblea de Apoyo a los Presos del 27F. Las organizadoras de la rifa del 27F, pasando por mucha gente que a nivel individual ha puesto de su parte para hacer las jornadas posibles. Tot i que sigui una obvietat, eh, ¿por qué son necesarias unas jornadas anticarcelarias? anticarcelàries? son los objetivos que perseguiu? ¿Que por qué son necesarias? Pues porque aún existen las cárceles y mientras así sea y sigamos siendo objetivo de la represión estatal, seguirá siendo necesario materializar la solidaridad de la clase trabajadora. Y el objetivo principal no es otro que conseguir el dinero necesario para que nuestras compañeras anarquistas recuperen la libertad que les corresponde por naturaleza. Y para hacer esto no queríamos caer en la tónica de reproducir dinámicas y crear espacios potencialmente alienantes donde la gente tenga la excusa de la solidaridad para irse de fiesta. Así que si vienen las jornadas, hay conciertos y se vende alcohol, porque por mucho que nos pese, sabemos que es lo que, es lo que nos dará el dinero para cumplir el objetivo de ver a nuestras compañeras libres. Hemos querido dar espacio y actividad contenidos formativos, ya sea en el marco ideológico o práctico, visibilizando así también otros frentes de nuestra lucha, la libertaria. Molt bé, canviem ara una miqueta de tema. Parla'ns una, una mica del programa d'actes d'aquestes jornades. Eh, què vam poder gaudir ahir i amb què gaudirem avui dissabte i demà diumenge? Pues ayer, entre otras cosas, hubo un taller de pancarta donde se, se pintaron algunas pancartas para el, para el domingo, que hay una manifestación. Hubo un taller de parkour, hubo un almuerzo antirrepresivo bastante bueno con chorizo vegano, <laughs> que hasta la, gente... la gente carnaca ¿eh? dijo, dijo que... que van fields. <clears throat> ya ves. Hubo un taller de electricidad donde te enseñaban varios conceptos y formas prácticas de usarla. Hubo una charla de Esperanto, uh. donde también hubo práctica de, del Esperanto entre la gente que asistió un taller de, defensa callejera y bueno, pues la presentación de las jornadas. Luego ya una vez acabado todo esto, empezaron los conciertos con, pues estuvieron colaborando No Somos Tu Rollo, Valiente, Red Brutes y Casparrata. Wow. Va a ser un cartelazo en realidad. Unido. Su, su a pasar <laughs> Vaya fiesta. I avui i demà què? Avui i demà pues, tenim, hem tingut un taller de seguretat informàtica, eh, xarres antirepressives, hi ha hagut una presentació d'un llibre eh, ecologista des d'una perspectiva eh, de colonial per Peter Helderlos i bueno, pues, en principi hi ha una, hi una, una taula rodona anticarcelària i després hi ha concerts que també hi ha un, un cartelazo que lo flipes avui dissabte. Digues, digues. Esperem moltíssima penya. Digues, digues. Sí. Hòstia, és que ara em pilles perquè no, no sé. I, i de... Toca un doncs- cortocircuito. Uh! Ara, ara, ara. pizu, simulacro, simulacro. simulacro. Revenja... Molt bé, molt bé, molt bé. Ah, Us ho sabeu I, escupe? memòria, molt bé. Escupe, sí. Escupe, escupe també. Sí. Bé, bon, bon cartell també per avui. I, i, I demà, demà què? Demà pues, ja és l'últim dia, es farà la rifa el 27F, yeah. on, on hi ha més de 500 premis. Puta. I... Hi haurà concerts, també. Hi haurà concerts. Aquila, sí, sí. no? Aquila, molt bé. I de Déu, ja. Ho sabem millor eh? Ho sabem <laughs> Ens ho sabem tot. Sí, sí, sí, sí. De formació professional. Ja ves. Molt bé. Molt bé. I, i com valoreu fins ara la, la participació en, en aquestes jornades? Pues la valoramos positivamente. Pues han asistido cientos de personas, no obstante, y para sorpresa de nadie, la inmensa mayoría de la gente no han asistido a los talleres y las charlas, mostrando interés únicamente en los conciertos y la fiesta. Esto no lo decimos desde el rencor porque no ha habido la asistencia que nos, hubiera gustado. Lo decimos para invitar a la gente que se considera ideológicamente afín a reflexionar sobre las dinámicas de socialización y lucha que llevan ya tanto tiempo normalizadas. Ja sé que ara mateix és molt amb calent perquè aquestes coses, vull dir, eh, és bastant estrany preguntar-les ara mateix perquè acaben de passar, però com creus o creieu que tindran una continuïtat en el futur aquestes jornades? Por ahora tenemos mucho trabajo por hacer en las jornadas y posterior y mucha autocrítica y debate. Si habrá o no continuidad dependerá tanto de lo que salga de dicha autocrítica y debate como de la situación en la que se encuentran las presas, entre otros factores. Molt bé, alguna cosa más a todo lo que sabéis dit Que esto no ha acabado, mañana habrá un año, hará un año que nuestras compañeras están presas y eso no significa otra cosa que, debemos trabajar más para cambiar esto. Que la libertad de todas las presas, que la libertad de todas no pese sobre les espaldes de 4 i moltes gràcies al Pim Pam Pum per col·laborar amb les jornades i fer possible que això estigui anant tan guapo. Moltes gràcies a tu per la presència en aquest programa especial del Pim Pam Pum a les jornades anticarcelàries. Continuarem amb la música combativa. Merci per ser avui aquí. I ara em sembla que és el torn del, del mestre Manolo. Un bon aplaudiment, me cago en Gràcies, penya. Manolo, doncs seguim amb més música combativa, segueix aquesta edició 409 del Pim Pam Pum, aquí a la Locomotiva, a les jornades anticarcelàries. Amb què, amb què vas ara, guapo? Doncs mireu, vaig a, me'n vaig a Xile amb la, amb la banda Bonot, uh! una banda de culte que a mi que a mi m'encanta des, de, des de la seva gravació en directe d'estudi del 2019 continua la guerra us porto El fuego del sabotaje i en relació a aquest grup eh, m'agradaria llegir-los així ràpidament una presentació que fan d'aquesta gravació que crec que, que representa molt Eh, pues lo que fem setmana rere setmana aquí al Pim Pam Pum en relación a la, música y al contingut polític y también lo que estem fent avui aquí a, i el cap de en aquestes jornadas y digo así. La música como propaganda. Grabar y editar este material es solo una excusa para encontrarnos y comunicarnos. Es también un guiño de complicidad con nuestras compañeras, con las que han partido más allá de las estrellas, con quienes están actualmente en prisión, en prisión y con quienes compartimos la permanente oposición al dominio. Muchas de estas canciones llevan años dando vueltas entre nosotras, pero por diversas circunstancias, circunstancias, algunas no habían podido ser grabadas. Con el paso del tiempo, otras se han ido modificando. Por ello, también queríamos que quedara un registro. Así con, nuevas y antiguas creaciones nace este nuevo disco, sin olvidar a todas quienes en diferentes momentos fueron dejando un poquito de sí mismas para crear y compartir música en confrontación. Entendemos la música como una herramienta más que contribuye a la propagación de nuestras ideas y prácticas antiautoritarias. Así cada aporte musical va transmitiendo un mensaje que busca trascender espacios y territorios definidos, surcando el tiempo, propagando nuestra memoria, nuestras convicciones, nuestra peste negra. La música es el vehículo por donde viajan nuestras ideas, con la clara intención de extender los lazos y difundir opciones de vida en permanente conflicto con la autoridad reivindicamos la música como una herramienta más de propaganda que desafía en cada sonido la pasividad y el estancamiento sumiso. Banda Bonot nace a mediados de 2008 recordando a una banda de anarquistas expropiadores de principios de 1900. Casi desde el inicio recibimos duros golpes, la muerte de Mauri en mayo de 2009 y luego mediáticas jugadas represivas. Pese a todo y contra todo pronóstico, decidimos continuar, empeñadas en que no sean las situaciones adversas las que nos definen o marquen, sino la, decisión de hacerles frente siempre cabeza en alto, sin dejarse derrotar. De ahí el nombre de este disco, Continúa la guerra, porque nada detiene las voluntades en guerra contra el poder, con Mauricio Morales en la memoria, la palabra y la acción en complicidad con las nuestras, por las muertas, prisioneras o perseguidas. Seguimos, seguimos propagamos la revuelta. Saludamos y valoramos cada gesto que hizo posible materializar este disco, a nuestras compañeras que colaboraron con el diseño, grabación y a Goris por el dibujo de portada. Eso es la banda Bonot al 2019 y desde aquí un abrazo a todas las compañías anarquistas, mapuches, subversivas y presas de la revolta de, Chile y a a las de de del món. Y ahí va la banda Bonot. al cuerpo. Continuo encierro y aislamiento. jugo con el corazón más que con la razón. Soy puro sentimiento. Bueno, primer de tot, gràcies a aquesta gent que ens cuida també, que tenim aquí. I segon de tot, déu nhi la banda Bonot. Ho deies per tu, eh? I segon, i segon de tot, gràcies per la, per la cançonassa que ha tirat el mestre Manolo de la banda Bonot aquí al Pim Pam Pum. Gràcies, banda Bonot, gràcies, Pau, per aquestes birres sí, que ens estàs ens portant està, poc a poc. Sí. sí, ho deia per la bona gent que tenim aquí la locomotiva, que, hosti, bueno, és igual, deixem-ho estar. Uh, hem d'acabar la segona ronda ja? Sí. Qui encara que no ho diria, pues, qui encalla per la vena, posaré jo l'última. Claro, tio, si vols. Vale. Doncs encara que no ho creieu, posarem una mica de Chicharrica, encara que és un grup una mica batat del pim-pam-pum, per coses que van passar fa molts <laughs> anys a, a Cerdanyola, a El, el, el, grup, el grup en si no, la penya que va venir amb el grup potser. Bueno, bueno, és que és, que és la discussió de sempre. No era el grup, era, era Sucedanios. Sí, sí, sí. Vale, total. Que posarem una cançó d'aquesta paraula tan desver, desvirtuada que és libertat, y posaremos la versión que van Libertad de los Calis. catem Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé que es algo está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo. enganxadeta. Bueno, Libertat, eh, a Xixarrica, tenim el Pou fent negocis por ahí lluny, però déu nhi ben tirada, mestre Pou, aquesta cançonassa del Xixarrica aquí al Pim Pam Pum, i, i continuant, i per obrir la tercera ronda, si us sembla bé, ens n'anem amb Los Muertos de Cristo, aquesta banda de Punt d'Utrera, a Sevilla, ja, ja no és la primera vegada que anem cap enllà, Formada el 1989 amb el Lorenzo El Noi a la veu, l'Anton Tochi i el Jesús Mosti a les guitarres, l'Ignacio Chino al baix i el, Man el Manuel El Lolo a la batera. Des del seu cinquè treball, Los Pobres no tienen pàtria, del 99, us portem una cançó dedicada molt especialment al Roger Cortocircuito que ha hagut d'aguantar les nostres, els nostres dubtes i les nostres necessitats. Merci per tot, company. És un temazo que es diu En el corredor i que segur que moltes coneixereu. Fum-li, Candela. Bueno, esta canción se la queremos dedicar a todos los compañeros y compañeras que están detrás de los muros de la vergüenza, estos muros de la represión que se llaman cárceles. Así que desde aquí le queremos lanzar nuestro apoyo para que sepan que todavía hay gente en la calle luchando y que no han sido abducidos por eso que se llama Operación Tufo. Así que desde aquí le mandamos nuestro apoyo con nuestro grito de ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo! Doncs era en el corredor de los muertos de Cristo, ben dedicada al Roger, i ara és el torn de mestre Tecles que tira la seva tercera bala. Mireu, baixaré una mica el ritme. Però... Ah, ah voleu que us encunyi una falca? Cunya, cunya, cunya. <laughs> Vinga, va. Escolteu el pim-pam-pum, programa de música combativa de Ràdio Trama. Els dijous, en algun moment del vespre, a radiotrama.cat. També ens podeu trobar a Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. I a Ràdio Activa, la ràdio lliure de les comarques centrals del País Valencià. I, i allà no ens demanen. Clar que sí, com avui I aquí a la, a la locomotiva molt bé, doncs això quedem. Seguim, seguirem amb més música combativa en aquesta edició 409 des de la locomotiva a les jornades anticarcelàries. Amb què continues, mestre Tecles? Porto una cosa bastant especial, tot i que baixaré el ritme perquè després de Los Muertos de Cristo ara jo vinc amb una mica de un ska... Bueno, però bueno. Ballaruca. Sí, un ska bastant lleugeret. Però és una cançó molt especial perquè és una banda que es diuen Segregados... Uh! i que és formada dins d'una presó, Hòstia. dins de la presó eh, o sigui, eh, eh, eh, Reclusorio Oriente de Ciutat de Mèxic. Vale? És un, Mexicana. Van fer un disc anomenat Todos Playa el 2008 i dins d'aquest Todos Playa us he triat una cançó que es diu El Penal. Som-hi! Som-hi! parecido con la realidad es mera coincidencia. Suena, suena, que suena. Llegando a población se te considera monstruo. Dormirás en la pecera, dormirás en la moto. ...cinco por cuatro es la medida de la celda hueca, ton, ton, ton, ton, A mota pesta cuando dan el encerró. El primer día que llegas tú pues le tienes que formar la faena ya te espera o la tienes que pagar. Y si pagas la página y te consideras payo, para la mamá de gato eres quien te espera. Si quieres camarón, te cuesta un camarón. De dos mil a tres mil pesos para no hacer el canto. Cuatro listas de rigor, las que tienes que pasar. ya han picado. esta triste realidad del primo o reincidente. La justicia está vendada, la conciencia está ausente. El gobierno es sabido de las redes de la extorsión. Muchos aquí se han vuelto locos, pues no aguantan la presión. Cuatro listas de rigor, las que tienes que pasar. faltas más. Fantàstic aquesta, aquest ska fanquilolejat ben guapo. Dels segregados des de la presó de Ciutat de Mèxic. Molt bé, doncs, Brutalíssim. doncs encara abans de l'entrevista al Pizu, que està a punt d'estar de, de, aquí amb totes vosaltres, anem amb una última cançó, que és, a, eh, és, la, és la que ens porta el mestre Manolo, després vindrà el Pizu. Què portes, guapo? Doncs mireu, us porto una banda que ja vaig portar fa un parell de setmanes que són, són Bataixa, una banda de, de punk de, de Barna. Des del seu àlbum Bataixa del 2020 us porto un tema que com no podia ser d'una altra manera es diu Muerte al Estado. Ja. Yeah. policía superior de la mentira. Ara sí, ara sí, ara sí. Ho, ho he fet al revés i ho he tancat tot. Ben fet, clar que sí. Delirium Tremens, temazarrangano per la vena el que s'ha marcat el mestre Manolaken. déu nhi eh? Batalla ahir amb la Neus. Amb la Neus, dándolo todo. Sí, sí. Com ens agrada, com ens agrada... Eh, Diàresis a la tercera ronda, eh? Molt bé, molt bé. <laughs> Clar que sí. Molt bé, doncs continuant amb aquestes jornades anticarceràries aquí a la locomotiva de l'Hospitalet, anem ara amb l'entrevista amb, amb el Pizu, que fa molt de temps que teníem també ganes de, de fer-la i, i per, fi, per fi el tenim aquí als, als micros de Radio Trama. Bienvenido, amic. ¿Cómo estás, primero de todo? Bueno, muy bien, muy bien, encantado de estar por aquí otra vez. Claro que sí, y, nosotras de tenerte. Muchísimas gracias por estar en estas jornadas anticarcelarias y colaborar en su organización, Pizu. Bueno, y aunque, aunque ya te hemos entrevistado otras veces, eh, pues para aquellas que no, te, que no te conocen, que no lo sepan, podrías presentarte un poco, decirnos de dónde vienes y a qué te, te, te dedicas. Pues nada, pues me llamo Pizu, bueno, que me dice el Pizu, pero desde chiquitito, en mi casa todo el mundo, ¿sabes? Que no es un, nombre artístico ni nada. Y vengo de Siglano la ciudad de Cádiz, y me dedico a la albañilería y encofrado. Ole. También hortelano. Ahí va. Muy eh, hemos sabido que pronto verá la luz eh, un nuevo trabajo tuyo. ¿Cómo, ¿Cómo se empezó a gestar este, este nuevo trabajo, Pizu? Pues, la verdad que después de. Cuando empezamos a salir, después de toda la primera pandemia, esta de mierda, todo lo que hubo lo primero, pues a partir de ahí. Porque eso me preguntaron cómo la pandemia no ha sacado un disco. Y digo, es que que me hace falta salir para sacarlo. <laughs> <laughs> ya sabéis y tener vivencia y. Disco no, pero, programa conjunto sí que hubo, ¿eh? Sí, sí, estuvo muy chulo. Y tanto. Quería dar, mandar un saludito al equipo de cocina que está ahí, hombre. Un aplauso para ellos, ¿eh? Eh, recordamos que hasta ahora tienes tres trabajos editados, Flamencore, A Tiro Hecho y El Enemigo en Casa. ¿Qué diferencias encuentras eh, en este trabajo respecto a, los que habías hecho antes? Pues mira que a lo mejor me he tomado, lo he hecho con más tranquilidad, ¿sabes? O mirándolo más con más pausa para no repetirme con otros anteriores temas, tanto de Rebeca Puesta como, ¿sabes?, de tocar otros temas, de enfocarlo de otra manera. Y creo que, que les va a gustar, vamos, que les guste el estilo mío. Vengo directo al pescuezo, como digo yo. <laughs> Muy bien, eh, ¿cuántos temas incluye y qué temáticas abordas en este nuevo trabajo? Eh, temas había 17 más un bonus. ¡Guau! <laughs> Es un long play eso, ¿eh, tío? La verdad que tengo muchas ganas de sacarlo la verdad, de grabada. Y a nivel de temáticas, ¿a, qué es ¿a qué es lo que le cantas en este, en este nuevo CD que vas a sacar? Pues, pues como todos los anteriores, a todas las vivencias que, voy teniendo, ¿sabes? tanto aquí como allí, y como se titula disco, La telaraña tejiendo redes, que es por lo que hoy estoy aquí, ¿sabes? Tejiendo, tejiendo redes, ¿eh? Sí. Eh, en cuanto a la música, tú tú defines tu estilo musical como, flamencore, pero ¿encontraremos dentro de este nuevo disco eh, nuevos estilos o vamos un poco eh, como, los otros discos? No, yo creo que voy en la línea, igual. ¿Sabes? Lo que pasa es que tengo, tengo melodía para aburrirme, ¿sabes? <laughs> Eso también. Yo creo que la melodía es gran parte también de. vamos, que le presto mucha atención y me centro en ello, no tanto a lo mejor como la letra, pero Así que, vamos, que le, la miro mucho. ¿Y cuándo está previsto que salga o cómo, cómo está el tema? Pues lo quiero grabar en el mes de marzo. Uh. ya te digo, me queda, un par me queda un par de temas, pero eso está sacado ya mismo. <laughs> Para el veranito, ¿no? Ahí, canción del verano. <laughs> ganazas, ¿eh? Ganazas, la verdad es que... ¿Cómo has dicho que se va a llamar? Eh, la telaraña tejiendo redes. Pues ganazas de que salga la, telaraña tejiendo redes de, del Pizu, estaremos muy muy atentas a, cuando salga. Y ahora te queríamos preguntar por, por qué medios de distribución utilizarás, si alguien se lo, se lo quiere pillar, ¿cómo lo, cómo lo podrá hacer? Pues aquí con el compañero Pou, <laughs> que echa un cable que no vea, más de lo que se cree. <laughs> con, lápidas. con vosotros igual, más de lo mismo. Y tanto. Sabes que siempre estáis ahí para difundir, para... Al programa ya sabes que, tienes entrevista, que tienes primicia allí siempre que quieras y, nosotros encantados de siempre poder colaborar contigo. La verdad es que aquí no, no, es, no hace falta hacer mucha distribución porque la gente te quiere un montón en toda Cataluña, en todo el territorio, toda la peña que vamos hablando al final todos eh, se nota un montón como todos quieren un poquito de ti y con eso se nota, se nota que se te quiere y, así hicimos todos. ¿Y a nivel de conciertos, tienes alguno en la recámara, aparte obviamente del, que nos, el que nos vas a ofrecer hoy aquí en estas jornadas? Eh, ahora mismo no, porque esto que lo teníamos apalabrado, que ya lo ha hablado Valiente de, la última vez que, que vine a Pluga, del 27, eh, bueno, no fue, en octubre fue. Y entonces eh, he decidido de centrarme ya en grabar disco, ¿sabes? Ya después... Cuando pues, esté el disco ya, se verá, ¿no? Sí. Muy bien, hombre. Bueno, muchas gracias Pizu. Ha sido una entrevista un poco breve, pero vamos un poco justas de, tiempo. Estamos ansiosas de, que salga este nuevo disco y de poder disfrutar de, de los conciertos que salgan de, de, este. Eh, a ver si nos invitáis un día por ahí abajo. Igual también. somos si un, día lo estuvimos hablando con Isma que no es ninguna idea de descabellada ni nada. No. Ya nos gustaría. Ah, allí tenéis vuestra casa. Vamos. Igualmente, se te quiere mucho a mí, que lo sepas. El, disco lo voy a presentar en mi casa, que es donde más gusto estoy, con, uno, con una vera. claro sí. <laughs> y con la gente que, quiero. Claro que sí. Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Pizu por estar aquí. Seguimos con la música combativa. No sé si quieres añadir alguna cosa de todo lo que te hemos preguntado o si quieres añadir algo de cara a la gente de las jornadas. Yo eso que, que no paremos, que no paremos, que lo que tengamos ganas de hacer cosas, para adelante siempre. Y no nos pararán, claro que sí. Muy bien, música combativa, eres el torn del mestre Pou, em que es? Sí, sí. I per acabar aquesta ronda, bajo los muros de los prisiones, anem a posar una cançó d'Arpa Viejas, com és Ara duermen los presos, perquè els presos segueixen allà, segueixen maleint cada segon que els estan obligant a estar tancats i tancades en quatre parets inhumanes d'un tema que, que no pot ni, ni ser descrit i, i eh, tenim aquesta cançó d'Arpa Viejas que crec que és un bon reflex de, de com empatitzar amb la gent que encara segueix allà aguantant i tirant fort amb tots els anys que els hi queda i això mateix, doncs això, ara mateix, ara duermen los presos. Som... brutal, brutalíssima. Els següents a passar pel pim-pam-pum són els Inadaptats, la mítica banda vilafranquina de punk formada el 1992 per Àlex a la veu, el Xuta i el Trasho a les guitarres, el Ruda al baix i el Cholvi a la batera. Des del seu primer àlbum, Crítica Social del 1992, us portem aquest himne que porta com a títol Presos. bé, molt bé, molt bé. Després d'aquest presos d'inadaptats des del Crítica Social del 92, ara és el torn de Mestre Tecles, estem a les acaballes del programa, però el més calent és a l'Iguera. Mireu, aquesta cançó que porto no és ben bé una temàtica anticarcelària, sinó que parla més metafòricament de lo que és mm, de com la societat ens empresona, um, obligant-nos a treballar, bueno, totes les mogudes sí, sí, sí. que la societat en, ens encadena, no? i són els Necessitat de luchar i he triat la cançó del seu disc del 2001 La guerra social és inevitable, la cançó que es diu Muerte accidental d'un esclavo. Fali. Mm. pues doncs anem així, al pim-pam-pum, ara mateix. Per tot l'UAD, eh? A tope, a tope, home, són les últimes rondes... Sí, sí, sí, la cosa s'ha enfosquit per moments, però, però déu nhi com cridava, eh? I què ara, Manolo? Què, què Manolo és la seva penúltima. No? Jo, jo, no te les veuré, jo te les veuré amb un grup que, que, que m'encanta, que a més eh, hem entrevistat a, a la secció de, de Punquidona, que és que és eh, Equilibrio. Sí. Eh, des de Madrid eh, us porto eh, de l'àlbum ST. Ara, ara, Un altre? Sense títol del 2015, aquesta banda de punk hardcore madrilenya us porto el tema Exprime el tiempo. tiempo. Molt bé, molt bé. Era la, la penúltima de Manolo, no podíem esperar una altra cosa que aquesta crostejada a tota Gardela. Espectacular, tema Zarrangano, un altre, un altre més per la teva penúltima bala i ara és el torn del mestre Pou. Què portes, guapo? Doncs portarem un clàssic perquè aquestes coses anticarcelàries no poden quedar així. De, de quina és la conseqüència de, de quan ens estan encarcelant a totes, de quan ens estan parant, de quan ens estan uh, matant, tal qual, i aquesta cançó jo crec que ha sonat molts cops al pim-pam, o dos o tres, però és suficient, així que no sonarà la cunya perquè avui no és el dia, però realment és una d'aquestes cançons que, que, que realment a, a, ens fa vibrar a totes. Que ens sonarà, eh? Ens sonarà a totes i és originària de Quarto Rage, que és un grup de, de Barna i al voltant molt potent i que també va versionar que i han versionat eh, molts grups i és Quien te mató Miguel i és de la Bravo, sí. puta poli de merda de com mata ah, impunament a les companyes i aquesta cançó és Quien te mató Miguel de Quarto Rage. Esta para un chaval que mató la V que le un tío cuando murió, cuando un uniforme le disparó. Esa mano asesina Se teme y que odia a la gente pobre como tú y yo. Miguel era pobre, como tú y yo. Miguel era pobre, por eso murió. Miguel Romoy porque pensó que no tenía y que otro tenía dos. Disparaba las ruedas y remontó, que bien se ha quedado. ¡Poli cabrón! ¿Quién disparó? ¿Quién lo mató? nhi do Quarto Reig, no? Era això amb un so... Xitxarrica, ja, també. Genuí. <laughs> sí, sí, garajero total, el so. Molt, molt bé, doncs després d'aquest Quarto Reig ara arriben Criu Bonot, que és una banda formada per integrants de Colòmbia, Xile i Perú. Elles són Lucho eh, i Carol a les veus, Camila a les guitarres i a les veus, el, el Walterucho a la bateria i Lenya a la guitarra i al baix. Des del seu treball Quien està conmigo del 2016 us deixem amb aquest Càrceres. de Monot aquí a la, a la no, locomotiva. Criu, criu Bonot. Criu Bonot. Criu Bonot. Molt bé, doncs, uh, aquesta era la meva darrera bala, ara em sembla que tu tires la teva última, mestre de tecles. Eh, sí. Amb què, amb què t'acomiades? Un altre dels meus fetitxes, porto els Duelo, una cançó extreta de l'Split que van fer el 2015 amb Accidente. La cançó es diu Comarcal 220, que és la carretera Igual com aquí, nosaltres tenim els cartells de... Els presos estan a 600, sí. no sé quants quilòmetres, no? Pues ells... Ho fan així. Ho fan així, la comarcal 220, i bueno, és, és una cançó dedicada a un company seu que, que està pres i és bueno, dedicada a ell i ole, tota la lluita que, que comporta això. Duelo comarcal 220, amb això m'acomiado, penya. Som-hi. Mare meua, tema zarranga no per la mena també per acomiadar-se al Mestre Tecles. Sí, aquesta també ja havia sonat al pim-pam-pum però avui era un dia imprescindible. I tant. Molt bé, doncs eh, acaba aquesta edició 409 des de la locomotiva a l'Hospitalet del pim-pam-pum. Acabarem, acabarem amb, amb un parell de temes com sempre, si tot el que comença acaba i encara hi ha un, munt, un munt d'actes aquí a la locomotiva, donarem pas al següent, no sense abans tirar un parell de temes i acomiadar-nos de totes vosaltres. Doncs sí, mireu, el primer al Tirulló són els, els Delinquir, una banda de punk de, de Xile, més concretament de, de Valparaíso, i de l'àlbum Llamado a la Guerra Social del 2013 us porto un tema que es diu Castigo i, i Aislamiento. Uah. I tu, Pau, en què t'acomiades? Doncs mira, uh, ja per acabar per tot... Uh aquestes bones jornades que hem tingut aquí a la locomotiva, que ha sigut impressionant tot el que hi ha hagut, que és molt, molt, molt... I el que queda. Interessant, sí, exacte, i, i el que queda. Posarem una cançó bastant clàssica, però reversionada per Dioprest, Dioprest, que ja han sonat un parell de cops al Pim Pam, últimament hem posat algunes cançonetes, i serà la cançó de Pressure Drop, de, que és de Tuts, de, de Maitels, que és oh. un, oh. un, una joia de cançó, més en versió Ollera, perquè crec que s'ho mereix, però realment amb Dioprés fan una delícia de cançó que és Precious Rock. Molt bé. Doncs fins aquí arriba aquest programa especial a les jornades anticarceràries del 27F des del Centre Social La Locomotiva de l'Hospitalet. Hem tingut eh, el goig de poder entrevistar una persona de l'organització i també el nostre estimadíssim Pizu. Moltes gràcies a la gent de l'organització per comptar amb nosaltres i a totes les que us heu acostat fins aquí, fins a La Locomotiva, per donar suport a aquestes espectaculars jornades anticarceràries. Fins aquí aquesta edició 409. No sé si volem afegir alguna coseta, família que un plaer haver pogut sortir de, de la nostra ràdio i tornar a fer... i donar el tret de sortida al nostre on tour, no? Pim Pam Tour, que després anirem a Berga també I, tant, i, tant. i alguna altra cosa que hi ha al tinter. I tant. I no res, fantàstic. I, I ara gaudir de, de, la, de totes les activitats que vindran a continuació. O sigui que fantàstic. Sí. Molt bé. Des d'aquí també, bueno, o sigui, com donar un missatge esperançador per totes no? que, que seguim la, la lluita. Aquí estem avui tot el dia, tot el cap de setmana, des d'aquí des del Pim Pam Pum, eh, diem sempre, sempre, sempre a terra els murs i, i contra tots els estats i més ara que, que venen aires de, de guerra des de l'est, des d'aquí diem ni Putin ni, ni, ni OTAN, i, i amb, això, amb això seguim i amb això seguirem lluitant i, i combatent des de la música, des de lo que ens toca a totes nosaltres. Oído. Molt bé, doncs... Pues... Gràcies, penya. Penya, com sempre diem, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta!